Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti, ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tieľmi nad nespútanými rozkošami sveta skvie sa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, とオプストリーム Snáď každý môže pozorovať, že tempo života mnohých z nás sa stále zrýchluje a súčasne na viacerých miestach narastá medzi ľuďmi nevšímavosť, neprávosť a neochota pomáhať si v základných veciach. Keď sa nás to osobne nedotýka, zostávame obyčajne pokojní. Ako sa ale náhle nejaký trň cudzej neprávosti zabodne do našej spokojnej duše, sme nadmieru roztrpčení a brániať sa berieme okamžite spravodlivosť do vlastných rúk tým však často všetko kazíme, pretože nevidíme, že naša nesprávne usmernená vôľa a nátlak ešte viac prehlbujú priepas medzi nami a našimi blížnymi. Proti tomuto je účinný liek Spočíva v pochopení, že nech by nás už stretlo od iných čokoľvek, jedno či nevšímavosť alebo krivda, môžeme sa v otázke spravodlivého vyrovnania spolahnuť vždy na neomilné pôsobenie zákona spätného pôsobenia. Je to zákon vo stvorení, ktorý nepracuje podľa ľudského úsudku, ale jedine podľa skutočného stavu človeka, ktorý sa previnil. Spravodlivosť sa na ňom naplní v presne určenom čase podľa úmyslu, ktorý v sebe mal pri svojom jednaní, a to v zodpovedajúcej sile účinku až do najmenších otieňov. Keď budeme chcieť predbehnúť pôsobenie tohto neumilného zákona a netrpezlivo vezmeme spravodlivosť do vlastných rúk, často sa sami staneme nespravodlivými a následkom toho utrpíme škodu opäť len my sami. Pretože čím viac sa spoliehame na svoju silu pri náprave nespravodlivosti, tým viac bránime sile spravodlivosti prameniacej z Boha, aby priamo zasiahla. Vlastnou vôľou stojíme potom ako prekážka v smere jej priameho účinku, hoci sa snažíme v jej mene zjednať nápravu. Byť spravodlivým neznamená v každom prípade konať taký či onaký zvláštny čin, ale znamená to predovšetkým nechať spravodlivosť voľne pôsobiť. Tá sa potom ako záplava zlatej rieky samočine vleje do všetkých záhybov tej ktorej ľudskej duše a vykoná v nej neomilný rozsudok. Byť spravodlivým znamená byť sprostredkovateľom tohto duchovného deja pôsobenia dokonalej spravodlivosti. Keď sa začneme spoliehať v prvom rade vždy na silu spravodlivosti ako na jedinú možnosť nápravy každej krivdy a necháme ju cez seba ničím nerušene prúdiť, naplní sa celkom samočinne tak, že sa budeme čudovať nad jej úžasnou mocou a presnosťou v tušení obrovskej sily, ktorá bude nami prúdiť, napríklad aj v mlčaní, zatrasie sa aj ten najodvážnejší útočník viac ako pred akýmkoľvek intenzívnym prejavom našej samotnej ľudskej vôle. Sila osobnosti človeka spočíva v sile jeho ducha. Náprava nespravodlivosti preto vyžaduje predovšetkým našu trpezlivosť, múdrosť a sebaovládanie. Len vďaka týmto kvalitám môže sila spravodlivosti nerušene pracovať, ako je to potrebné. A tiež jedine vďaka týmto kvalitám môžu mať aj naše slova a činy, ktorými chceme tým, ktorí nám neprajú pomôcť nájsť správnu cestu, zmysel a účinok. Keď si toto uvedomíme do dôsledkov a prežijeme silu najvyššej spravodlivosti aspoň raz pri plnom vedomí, potom snáď pochopíme, prečo Kristus mlčal, keď na ňo kričal rozbúrený dav pred Pilátom slová plné útokov a potupy. V tomto mlčaní, ktorému nikto nerozumel, spočívalo víťazstvo, nad ktorým nemôže byť v dejinách ľudstva väčšieho – Kiež by sme sa dokázali poučiť z tohto osudového diania pre súčasnosť, pre záchranu zeme. Pretože táto záchrana nemôže nastať s božným očakávaním netušených duchovných pomocí, tie máme od nepamäti stále na blízku, ale tým, že sa staneme hodnými ich prijatia a necháme ich pôsobiť. Milí poslucháči, opäť vám želám príjemný letný podvečer a srdečne vás vítam pri počúvaní 158. vydania relácie Cesta v zostupu, ktoré sa práve začína. Dianie okolo nás sa vyostruje, živly naberajú na sile a intenzite a od nás ako ľudí stojacich uprostred toho sa doslova vyžaduje zmena vnútorného postoja, ktorá následne vytvorí prísľub krajšej budúcnosti. Cieľom zmien, ktoré teraz prichádzajú k zemi, je ľudstvo pokoriť a tak ho uviezť na pravú cestu lemovanú láskou, radosťou, šťastím a mierom. Verím, že dnešné rozprávanie s Tomášom bude plné podnetov k uvažovaniu a náprave toho, čo sa ešte napraviť dá. Tomáš Lajmon a Mário Kováček a dnešná téma Stavitelia duchovných mostov. Tomáš, želám vám nádherný letný podvečer. Vitajte. Ďakujem krásne, Mário, a ja vám prajem nádherný letný, ešte stále letný podvečer, takže som rád, že sa opäť počujeme. Takže tak ako som v úvode už spomínal, dnešná téma stavitelia duchovných mostov, veľmi sa na dnešné rozprávanie Tomáš teším, takže ak môžem, odozdávam vám slovo, skúsme spraviť taký ľahký úvod do tejto témy, nech sa páči. No, ďakujem. Mario, čo k tomu dodať? My v podstate opäť z jednej eh, z tisícich strán nasvietíme nejaký mm, uhol pohľadu, ktorý eh, si myslím, a myslím, že aj vy to tak vnímate, ktorý je v dnešnej dobe mm, dôležitý a ktorý by mohol pomôcť k tomu, aby medzi nami ľuďmi mm, zavládol e, mier alebo aspoň väčšia miera pochopenia, než e, ktorú prežívame dnes a budeme sa snažiť k tomuto veľkému e, cieľu alebo veľkému, veľkému dielu prispieť našim malým dielom aj touto našou dnešnou témou, ktorá je, ako ste povedali správne, stavitelia duchovných mostov. Mm. z čoho vlastne vyplýva táto e, téma, mm, tak ak, ak si kladiete túto otázku, milí poslucháči, tak ona, ona vyplýva ako mnohé iné z mojich nejakých životných skúseností, za, mm, ktoré som prežil v poslednom období a, a na ktorých som si mohol mnohé dôležité e, uvedomiť. Tak e, v podstate vychádzam, vychádzam z jedného veľkého obrazu, ktorým by som túto tému začal. A to je obraz e, mojej osobnej skúsenosti, môjho stretnutia s istou pani, s istou osobou, ktorú si ja vo svojom živote e, nesmierne vážim, preto všetko, čo dokázala, nielen ako pre seba, svoju rodinu a okruh najbližších, ale čo dokázala aj v tom zmysle mm, jej snahy pomôcť e, spoločnosti. Ja nechcem byť konkrétny, aby, aby táto osoba mohla ostať v anonimite, tak nebudem sa bližšie vyjadrovať k jej e, životu, ale ona napriek tomu, že teda mm, tak mnohé dokázala a stojí na určitej e, osobnostnej a duchovnej výške, tak som s ňou zažil jeden taký veľmi zaujímavý moment, že, že my sme sa stretli a ona skôr ako sme sa hlbšie spoznali, ako sme sa začali zaujímať jeden od druhého, tak a skôr ako sme začali spolupracovať na niečom peknom, tak tak tam niekde akoby v úvode toho vzťahu, tak z jej strany stála taká otázka smerom na mňa, že teda na akej e, strane politického spektra stojím. No a ja som z tej otázky veľmi rýchlo e, vycítil a pochopil, že e, na čo sa pýta, že teda ak, ak sa trafím do jej kurzu, tak jej dôvera voči mne stúpne a tá naša vzájomná spolupráca môže pokračovať a naopak, ak náhodou a e, sa do jej kurzu netrafím, tak to bude moment, na ktorom tento náš a, vzťah e, skončí, stroskota. No, ja som jej z okolností vysvetloval, aký je môj pohľad aj na spoločenské politické dianie a v podstate sme sa našťastie v mnohých otázkach zhodli. Ale napriek tomu som sa jej snažil vysvetliť, že mňa osobne by ťažko niekto zaradil na pravo alebo na ľavo, pretože moje vnútorné celoživotné nastavenie je, je, je postavené na tom, že neprikláňať sa napravo ani naľavo, ale hľadať strednú cestu alebo tretiu cestu, ktorá sebe eh, sa, sa pokúša mm, akoby eliminovať negatíva obidvoch tých krajných strán a naopak snaží sa eh, uvedomiť si, čo je na obidvoch stranách to zdravé, to dobré a snaží sa ich spojiť do jedného celku, z ktorého potom tá, tá samostatná stredná alebo tretia cesta vyplýva. Tak ja som sa aj snažil vysvetliť, že aj keď teda máme k sebe relatívne blízko, tak moje základné nastavenie nie je ani na východ, ani na západ, ale je, je presne tak, ako hovorím, že je to nastavenie, ktoré e, si ctí pozitíva na oboch stranách a zároveň je, je, je dostatočne uvedomelé, aby si dala pozor prijať to, to negatívne alebo to, čo škodí. No a ten náš vzťah sa tak nejak akoby e, pekne začal rozvíjať a my sme od toho prvého stretnutia po dnešný deň urobili niekoľko veľmi pekných, krásnych vecí pre tento svet teda aspoň dúfam, že sú krásne a dobré. <laughs> To asi ale ukáže až čas. No ale ja som si všimol, že táto osoba eh, ďalej takýmto spôsobom komunikuje s ľuďmi a v podstate, keď sa niekto do jej kurzu netrafí, tak veľmi rýchlo skončí. No a eh, ja som vlastne tento vzťah náš takto pozoroval, takto nejakým spôsobom mm, vnímal, ako sa vyvíja, kam smeruje ja som si uvedomil, že táto dotyčná osoba vlastne si odpílila mnohé krásne medziludské vzťahy s inými ľuďmi, ako náhle zistila, že nestoja na jej strane. A to aj napriek tomu, že títo ľudia vlastne majú v sebe hm, okrem iného vynikajúce ľudské vlastnosti a schopnosti. Hm, no a uvedomil som si, že táto osoba hm, sa kvôli jednej otázke, ktorú považuje vo svojom živote za najdôležitejšiu, to je táto otázka politického určenia sa vlastne zbavuje ďalšieho rozvoja mnohých a mnohých krásnych vzťahov vo svojom živote, práve preto, že tie vzťahy skončia hneď, hneď v úvode. A tak som si uvedomil, že vlastne táto osoba sa nesmierne ochudobňuje o ďalší vývoj, pretože a tie ostatné vynikajúce e, schopnosti a vlastnosti ukryté v iných ľuďoch, aj keď majú úplne opačný názor na politiku a na život, že práve tieto vlastnosti a schopnosti by aj jej mohli pomôcť sa osobnostne a duchovne nesmierne pozdvihnúť a získať na svojej hodnote, na svojej akoby ľudskej dôstojnosti a takisto na e, schopnosti potom presadzovať ten svoj uhol pohľadu ďalej. A zistil som, že vlastne táto, táto osoba práve tým, že vlastne otázku politickej príslušnosti kladie na prvoradé miesto, sa stavia v očiach iných zrelých ľudí do takej nedôstojnej pozície, že vlastne mm, skutočne nejak vnútorne vnímavý človek si povie, no tak čo je toto za osoba, keď ma dokáže odpísať len preto, že máme iný pohľad na politiku. No a ja som tento môj vzťah voči tejto nemenovanej osobe e, pozoroval, postupne som vnímal, kam vedie ten osud ju, ako sa uzatvára do svojej nejakej mentálnej bubliny a kam vedie osud mňa s mojím spôsobom myslenia, ktorý je v mnohých smeroch nedokonalý, ale v tomto si myslím, že mi otvára mnohé cesty. A teraz my sme sa opakovane stretávali a túto osobu začalo niečo veľmi takým spôsobom zaujímať že, a priťahovať, že, že, že tento môj pre ňu provokatívny postoj, že ako si to ja môžem dovoliť takto s ľuďmi jednať, že ako nebrať na prvoradé miesto ich politickú príslušnosť. No a ja, ja o tom budem ďalej hovoriť a v podstate som jej vysvetlil taký, taký svoj príklad, ktorý som mal zase s inou osobou z môjho osobného eh, okolia. Teda vie, viem, že táto osoba je úplne na opačnej strane politického spektra, ale ja som sa na to úplne pozniesol. Ja aj, aj s mojou rodinou No a nikdy som na tú tému o politike nepristúpil, keď sa začala rozvíjať, pretože som vnímal, že, že mm, nie je na to čas ani, ani vhodné podmienky. No a paradoxne sa začalo diať to, že ja som s touto osobou vlastne mm, E, ako by prežil tak prekrásne chvíle aj s, vôbec so svojimi deťmi a s rodinou, že som si uvedomil, aká by bola škoda prísť o to len kvôli nejakej umienenosti a kvôli tomu, že si, si vysadím tú myšlienku politickej príslušnosti ako tú najvyššiu. A ja som to tejto teda mojej známej, tej prvej osobe, o ktorej som na začiatku teda relácie teraz hovoril, opisoval. No a ona veľmi nad tým celým premýšľala a začala prehodnocovať, či vôbec to ona teda s tými ľuďmi robí dobre alebo nie a začal tam vznikať taký krásny magnetický, také, také vnútorné, taká výmena určité inšpirácie a cítil som, ako to veľmi túto osobu posúva, ako to potom posúva spätne aj mňa, aj náš vzťah niekam na vyššiu úroveň. Ale ja o tomto všetkom teraz nehovorím, pretože sa jedná o jednu osobu v mojom súkromnom živote, tým by som vás určite nezaťažoval. Ale hovorím o tom pretože my, či si to už chceme uvedomiť alebo nie, či si to chceme priznať alebo nie, tak tu v tejto spoločnosti sa nachádza obrovské množstvo ľudí, ktorí v týchto vypetých alebo vypetejších eh, spoločensko-politických situáciách ktoré sa dejú aj u nás na Slovensku, aj vo svete, vlastne robia tú určitú chybu, že kladú na prvoradé miesto politickú názorovú zhodu s inými ľuďmi a, a od toho potom ďalej odvíjajú vlastne celý vzťah. A ja som si vlastne uvedomil, že to, čo sa vlastne dialo v, v prípade tej jednotlivej osoby, ktorá tej mojej dobrej známej, ktorá sa potom počase začala zacyklovať do svojho uzavretého kruhu, z ktorého už prestávali byť jej myšlienky inak duchovne plodné a začala byť uzavretá do svojho väzenia, tak som si uvedomil, že v takomto stave sa nachádzajú tisíce, možno desať tisíce, možno 100 tisíce ľudí, na Slovensku a že ak my neprekročíme tento rámec a nedokážeme na prvoradé miesto e, povzniesť víziu človeka ako celku, ako celku, v ktorom sú obsiahnuté aj podstatne iné, možno dôležitejšie názory, hodnoty, vlastnosti, než je politický názor, tak sa nepohneme ako spoločnosť ďalej a budeme stále vlastne prešlapovať na jednom mieste a vlastne sa iba bude zväčšovať e, intenzita napätia zájomného odsudzovania, ktorá potom bude podporovať energiu vlastne vojen vo svete a nakoniec aj u nás. A že teda moje silné prežitie a určité zvolanie do tohto sveta je, že si uvedomíme, že každý jeden človek je stelesnením mnohých schopností a vlastností a pohľadov a ten politický názor alebo názor na politické dianie je iba jeden z mnohých, síce niekedy dôležitý, ale nie najdôležitejší. Že ak my ľudia teda tento jeden jediný povýšime nad všetky ostatné a toho človeka nejakým spôsobom zakopeme po čiernu zem, tak sa stávame súčasťou energie vojny. Ale ak naopak pochopíme to, o čom sa snažím hovoriť, že musíme vidieť hlbšie, musíme vidieť každého jedného človeka v širších súvislostiach jeho života, v širších súvislostiach jeho ďalších vynikajúcich vlastností a schopností, tak máme schopnosť, máme nádej nepozabíjať sa a máme nádej niečo pekné ešte urobiť. A že teda je nesmierne dôležité si to uvedomiť, pretože už týmto uvedomením sa v tejto veci nesmierne pomáha každému z nás, pretože najväčšie chyby robíme vlastne v tom, že v týchto emóciách, v týchto náladách sympatí a nesympatí, plávame úplne nevedome, úplne bez, bez pochopenia toho, aký to má dopad a potom sa čudujeme, že všetko okolo nás sa rúca. Takže Mario, tak skôr ako teda posunieme sa ďalej v našej téme, chcel by som sa vás opýtať, či aspoň trošku som mm, aspoň mm, ako zrozumiteľný smerom na vonok, prípadne ak, aký máte vy na to názor a postreh. Ja som sa s vami na, o tom ešte nerozprával nikdy, ale, ale zaujíma ma váš, váš pohľad na to. Tomáš, myslím si, že ste zrozumiteľní a moje skúsenosti hovoria rovnako jasnou rečou, že toto úskalie je veľmi rozšírené medzi ľuďmi a ne, v otázkach práve tejto politiky nie sme schopní akoby rešpektovať názor toho druhého, ale myslím si, že to je aj veľmi rozšírené vo všeobecnej rovine práve v tom, že my nie sme schopní vôbec rešpektovať iný názor a domnievame sa, že to naše videnie sveta, ten náš názor a postoj je ten najlepší. A v skutočnosti mňa tie skúsenosti vedú k názoru, že, že že je potrebné dosiahnuť istý stupeň zrelosti, aby bol schopný človek vnímať to, na čom sa dá stavať a to, čo nie je podstatné a to, čo je podstatné, teda aby získal schopnosť odlíšiť to, čo, na čom záleží a na čom nezáleží. No a e, súčasná nezrelosť nás ľudí ako keby e, väčšinovo prináša práve to, že e, staviame na tom, na čom sa nedá stavať a to také podstatné ide úplne do úzadia a v každom prípade si myslím, že tiež sme do veľkej miery stratili schopnosť akoby vnímať druhých ľudí a to okolie a mm, myslím, že vo všeobecnosti nás v konečnom dôsledku ani ten názor druhého človeka nezaujíma a stále jednoducho sa tlačí do popredia cez to naše ego, ten náš postoj a vždy tlačíme na to, aby to bolo akoby podľa nás a že ten náš postoj a názor na vec je jednoducho ten najlepší a Takže plne s vami súhlasím. Mm. A je to, je to na veľkú škodu, pretože naozaj, ako ste opísali vy, tak e, mnohé ide dostratená práve pre našu e, ješitnosť, ktorá je odvedená z našej pýchy. Mm. No, je to, je to také zaujímavé, že vlastne keby, keď, keď tak prenikáme do hĺbky myslenia, a možno, že aj nášho vlastného, ale aj, aj myslenia mnohých ľudí v našom okolí, tak zistujeme, že, že prevláda názor, že keby sme všetci mali rovnaký názor napríklad na tú spomínanú politickú tému a budeme o nej hovoriť a len preto, že mohli by sme o mnohých iných, ale zoberme si ju za príklad, lebo mnohými hýbe, tak, eh, tak si myslia, že keby sme mali rovnaký názor, tak vlastne aby na Zemi eh, už konečne bol ten vytúžený pokoj, mier a bola by spravodlivosť. Čiže eh, ten, kto patrí eh, na, na tú východnú stranu spektra, tak si povie, no tak keby Rusi vyhrali vojnu a dali to na tej Ukrajine na poriadok a vytlačili agresívny západ, tak by sa už na tej e, Ukrajine, už by sa tam, ja neviem, čo z deti nevyberali orgány a nepredávali by sa a mm, ja neviem, slovanská kultúra by rozkvitla do plnej krásy a ukázali by sme svetu, že, že aký sme, že vtedy by nastal ten raj. No a tá druhá strana si hovorí naopak, že keby sme vyhrali my na západe, tak zvíťazili by hodnoty slobody a, a každý by si mohol robiť, čo chce. A, No len ja sa obávam, že, že keby sa stala tá varianta, že by úplne definitívne zvíťazila, ja neviem, strana, st- strana východu a, a že všetci by na svete mali rovnaký názor ako taký ten, mm, taký ten slovanský, slovansko-putinovský, tak tak sa, tak sa obávam, že, že zase by len po chvíli nastalo nové nešťastie a nové, nové krivdy a napätia a nové vojny. A, a rovnako by sa to stalo, keby sme všetci mali názor, že, že by sme všetci boli liberáli z západného typu a zvíťazila by tu liberálna de, demokracia e, úplne v tej, v tej takej podobe, jak si ju mnohí predstavujú, že toto už by bol ten raj tak sa obávam, že ani v jednom, ani v druhom prípade by raj nenastal, pokiaľ by človek nenašiel vlastný vnútorný pokoj a, a, a vlastný a, a sám by vnútorne duchovne nedozrel. Že, že tá vlastná osobnostná nezrelosť by v akomkoľvek stave jednotného názoru so všetkými ľuďmi po chvíľke spôsobila najprv iba malé, potom väčšie a potom najväčšie napätia vedúce k rovnakým nešťastiam, ako, ako máme dnes v stave akoby rozpúteného sveta. Tomáš, a to je presne, to je presne o tom, že uh, nepadá to na tom, že sme názorovo odlišní, ale na tom, že sa nedokážeme vzájomne rešpektovať. Presne, presne tak, že, že ja, veď, veď ja som za to, že ja mám názor na svet, ja tu, ja tu nechcem uh, tiež, ako ja neviem, mm, že 72 pohlaví a, a a rôzne tieto, tieto <laughs> hodnoty, ktoré považujem, že, že akoby ničia ľudské spoločenstvo, ale, ale chcem ísť hlbšie, že, že, že aj keby sme všetci boli uh, Eh, ako, ako konzervatívci a všetci mali rovná, tak zase len vznikne napätie, lebo to nie je v názore, to je to, čo mnohí nechápu, že to znie to veľmi ako, že každý tomu chápe, ale nie je to v názore, je to v zrelosti a ako náhle človek v sebe oživí zrelosť, tak, tak náhle eh, sa stane niečo tajúplné, niečo veľké že, že aj z tej protistrany začne vychádzať na povrch iba, <laughs> nie že iba, ale, ale častokrát práve tá, tá lepšia polka proste tej, tej druhej strany tej istej pravdy, že to proste musí človek zažiť v osobnom živote ako skúsenosť, že, že vlastne určité, určitý primitivizmus je jedného extrému vybudzuje vo svete e, primitivizmus z druhého extrému a oni potom proti sebe do nekonečná bojujú. Ale, ale to sa strašne ťažko chápe, pretože to, to by sme naozaj museli v tom každodennom živote si to všímať, čo, čo sa vlastne deje. Ale keby sme dokázali s touto vnútornou zrelosťou pristupovať k životu, tak uh, keď len na osobnej rovine, teraz, viete, ja, ja som vám ponúkol príklad tých, tých dvoch mm, žien, ktorých som ja stretol nedávno, ja vlastne som sa mohol hneď pohádať s nimi, ale som pochopil, že nie, že poďme stávať na niečom inom a to, to ďalšie z toho postupne vyplynie, to sa uzdraví, to sa postupne ujasní. A a začalo sa toto presne, toto dobro sa začalo diať tým, tým, týmto. No a, a teraz v tomto stave náhle zistíme, že tá rôznosť určitá, ona, ona, ona, ona začne byť, e, ako, ako by som to povedal, a ona začne pomáhať k vývoju viac ako úplná e, akoby jednoliatosť názorov že toto sa stane a to bude také prekvapenie pre mnohých ľudí, že, že aj z tej, keď, keď my by, by sme sa považovali viacej za konzervatívcov, za, za ľudí, ktorí sú viac bližšie k tradičným hodnotám, tak aj z tej protistrany začne vychádzať, e, ak teda nie od všetkých, ale od mnohých ľudí, ktorí dnes stoja na protistrane, začne vychádzať to lepšie na povrch že povedia, áno, my sme proti tomu, aby všetci sme tu boli, ja neviem, zošikovaní pod nejakým diktátorom, ale v podstate chápeme, že, že musí byť aj nejaký poriadok, chápeme, že aj tie vaše hodnoty majú nejakú cenu. A my vlastne nechceme ísť úplne do nejakého liberálneho extrému. A vlastne stane sa niečo, a teraz veľmi dobre zapnite, milí poslucháči, svoje cítenie naplno niečo, že, že že my sa začneme inšpirovať a začneme sa vzájomne podporovať. No, tak, tak toto sa začne diať, ale to, ak, ak, ak, ak my sa považujeme, že, že nám sú bližšie hodnoty jednej strany ne, než tej druhej, tak to je práve táto ušlachtilosť tohoto vnútorného vyžarovania, ktorá ktorá je viac než názor a ktorá začne kultivovať naše okolie a začne vyťahovať z tých druhých ľudí, z tej protistrany to lepšie k životu. A my nezmeníme tých inšpirátorov toho zvrhlého eh, akoby liberalizmu, tých, ktorí ako cieľene chcú spoločnosť zničiť. ale tu je veľká časť ľudí, ktorá je tým ovplyvnená, ale ktorá ešte je schopná vnímať eh, že sa to nesmie dotiahnuť do nejakého extrému. A, a, a práve tu sa udeje to, že my s touto väčšinovou časťou spoločnosti, ktorá dnes je na opačnej strane, začneme každý s každým, každý v osobnom živote, len s jedným, s piatým, s desiatimi vytvárať túto atmosféru a tohoto tohoto, tejto premeny a začne sa to nakoniec meniť v spoločnosti celej. Ale tu my musíme získať najprv tú osobnú skúsenosť na osobnej rovine, ale my ju nie, že nezískávame, my ani nemáme šajnu o tom, že čo, že, že my, my vlastne hneď si myslíme, že my máme pravdu, druhá protistrana klame a chcú nás tu vykinožiť a urobiť tú genocídu na Slovanoch a, a je hneď koniec. Takže, takže sú iba proti tábory a chvíľku vyhráva jeden na druhým a máme pocit, že to bude navždy, ale o chvíľu sa to otočí a zase niekto bude tlačiť do kúta nás a takto sa to ako kývadlo e, otáča dookola a, a do nekonečna. Tomáš, je to presne ako o tom, e, že ľudia napríklad vnímajú, že dejiny sa opakujú, len e, vnímajú to ako niečo úplne prirodzené. Chýba tam pochopenie tej súvislosti, že sa opakujú preto, pretože sa z nich nedokážeme poučiť. Že to nie je ako keby prirodzený vývoj, že tie dejiny sa majú opakovať, ale hovorí sa, že kto sa nedokáže z minulosti poučiť, musí ju prežiť na novo. Hej, a, no. ale každý vníma, že tá, tie dejiny sa opakujú, len pochopenie tej súvislosti, že prečo to tak je, je nesprávne uchopené. No, že, že nikto by nehľadal ten Mm, uzlový bod sám v sebe, že je to proste veľmi ľahké a veľmi jednoduché si pozrieť video, nabehnú na tú emóciu, že my sme obeď a tam je ten, kto nás chce zničiť. To, tým, že toto prežíva veľmi veľa ľudí, tak veľmi veľa ľudí tá, tak to už má takú silu, že to si len zapnete a už máte pocit, že už potrebujete zobrať zbraň a vystrieľať všetkých týchto okolo, čo vás chcú hneď ako zotročiť. A pritom, pritom samozrejme, že na ľudskú psychiku, na človeka sa tu dejú veľké manipulácie a obrovská snaha urobiť z ľudí otrokov, ale, ale, ale tá zmena, ne, aspoň teda podľa môj... Mário, počujeme sa? Áno, áno. Dobre, a že aspoň teda z tých, tých mojich skúseností, že, že, že je, je v tej vlastnej vnútornej sile a slobode že, že to nie je v tom, že nám ju niekto dodá zvonku. A keď o tom hovoríme, o tejto vnútornej slobode, že ona sa prejaví napríklad tým, tento stupeň, tento stav, v ktorom už človek niečo môže naozaj aj meniť, že človek e, dojde do vnútornej slobody, kedy a, hm, akoby tá, tá identita naša, už, už náleží vlastne jedine pravde alebo tomu, čo považujeme za správne, čo je v súlade s našim svedomím, s našou skúsenosťou, s dobrom. Že, že nikdy nie je akoby nadradená tomuto naša identita, že patrím do nejakého spoločenstva, do nejakej cirkvi alebo do nejakej politickej strany, že, že, že, že proste to, že, že sme v stave schopní hm, akoby začať meniť naše okolie, je to, že precitneme k tomuto stavu vnútornej slobody. To je, to je, to je stav, keď človek eh, ako nie, že by teraz musel hm, vystúpiť z akéhokoľvek kruhu spoločenstva, ale že on zostáva vlastne vnútorne nezávislý, slobodný, je schopný vyjadrovať svoje názory, svoje postoje a ako som, ako som povedal, že mm, jeho identita v, v tom jeho vlastnom vnútornom prežívaní a cítení náleží pravde a, a nie strachu z akejkoľvek osobnosti a autority. A toto je stav, v ktorom, v ktorom proste človek náhle spozná, aké je ne, ne, akoby nedôstojné e, prežívať život tak, že vlastne sme, sme súčasťou niečoho, um, a hlásime sa k tomu, ale v skutočnosti akoby vo vnútri máme častokrát úplne protichodné iné názory, než, než navonok zastávame alebo musíme zastávať, lebo, lebo sa bojíme povedať pravdu. No. Tak to som chcel takú indíciu k tomu akoby dodať, že, že asi ako, ako by ten náš stav mal vypadať vnútorne, aké sú, aké sú znamenia toho, že sa k nemu blížime, aby sme mohli potom e, tou to silou vnútorného vyžarovania a, e, pôsobiť na tú tzv. protistranu tak, že začneme byť pre ňu inšpiráciou a začneme ju meniť. Vyťahovať z nej to dobro. No tak už len sa teší Tomáš, kedy sa tento kedy dosiahneme tento stav a verím, že sa to bude dariť čoraz eh, viac a viac. Mhm, no, <laughs> je, to, je, je to dlhá, je to, <laughs> vy sám to určite prežívate, že je to dlhá cesta, ale, ale náhle človek zistí, že ako to mám povedať, že v tomto stave síce nemusí nikde akože osobne patriť, alebo nemusí sa nikde organizačne uh, Eh, zaradiť, že ja patrím tu. A, ale ale te, že to je zaujímavé, že nikde nepatrí a zároveň patrí všade v tom zmysle, že podporuje všetko, čo je v daných eh, prúdoch alebo v daných spoločenstvách v jeho okolí dobré a zdravé. <laughs> Veď práve, Tomáš, to je to kľúčové, ako hovoríte, že eh, to, tá podstata tkvie v tomto pochopiť celé. A s týmto pochopením, keď už človek patrí tam alebo onám, je to už ako keby jedno. Hej? Ale naozaj to kľúčové je to pochopiť a e, tento druh zrelosti jednoducho treba priniesť do jednotlivých ako keby tých spolkov, spoločenstiev, hnutí a tak ďalej, že prebudiť v ľuďoch práve túto podstatu porozumenia toho celého a nech v tom, v tom, na, tam, na tom danom mieste nech ďalej jednoducho vyvíjajú svoje aktivity a pôsobia ďalej a tvoria a tak ďalej a tak ďalej. Áno, že, že, že vlastne človek človek, nikto o ňom nemôže povedať, že tento alebo táto patrí mne, ale zároveň môže vždy počítať s tým, že, že, že tento alebo táto je, je vždy ochotná pridať ruku k dielu, keď sa jedná o dobrú myšlienku, dobrú e, aktivitu, dobrú iniciatívu. A vlastne tým pádom toto je ten, ten prejav slobody človeka. A ja by som si prijal, aby každý z nás došiel do tohoto stavu, ja sa k nemu snažím prepracovať, dostať, že že nikto o mne nepovie, ja, ja mu ako osobne patrím, ako otrok, ale naopak, že môže som mnou vždy počítať, keď uh, sám, sám ten, ten dotyčný človek alebo to spoločenstvo uh, príde s uh, činnosťou, aktivitou, ktorá má, ktorá má čistý úmysel a ktorá je vlastne dobrá. Takže, takže hovoríme o nejakom e, takomto stave a vlastne človek môže byť nositeľom energie východiska a tým si získa srdcia aj tých tzv. stratených z tej, z tej protistrany. No a vlastne akoby získa si ich úctu, že vlastne my môžeme si získať uh, druhých ľudí iba tým, že si získame ich úctu. Že to je tiež také slovo alebo taký pojem, ktorý sa vytratil v dnešnej dobe, že my si chceme získať ľudí tým, že neviem, že si ich nejak kúpime alebo strachom, ale to, to najvyššie a najcenejšie je, že získať si ľudí, ktorí sú na protistrane našich hodnôt, našich názorov, tým, že že niečím, čo je v nás, niečím, čo môžeme voči ním, alebo vôbec ako všeobecne urobiť, si získame ich úctu. Lebo hromada ľudí ako žije v takom, v takom veľmi skeptickom pohľade na svet, že a všetko je zlé a ľudia sú, ja neviem, zlí a mohol by som to aj inak povedať. A, a vlastne keď sa aj snažia niečo dobré, tak je to na tej vlne, že Hm. Hm. akože ako, ako zničiť to zlo. No a ale že, že každý jeden z nás predsa bol súčasťou niečoho zlého, možno, že aj je súčasťou zlého a ani to nevie a, a, a snaží sa o dobro a že z tohoto uhla pohľadu by, by človek vlastne mohol pozerať aj na to svoje okolie, že aj iní ľudia sú súčasťou niečoho, čo ešte nie je dobré, čo je zlé a keď, keď človek nemá pred očami iba, iba, iba eh, keď proste nežije v tej energii toho skepticizmu, ale naopak má v sebe tú energiu východiska, tak eh, vlastne sa necíti byť obťažovaný, keď on musí v tomto svete žiť a pomáhať, ale cíti to, že, že práve to je to najkrajšie, čo smie, práve to je, že keď, keď svet je taký, aký je, tak on práve teraz môže byť v ňom najpotrebnejší a čerpa z toho radosť a nie pocit, že, mm, že ho to akože obťažuje. Že musí niečo robiť. No, alebo že ľudia sú takí, akí sú. No tak skôr, skôr to vníma ako výzvu, že mm, ako keby trochu prijať tých ľudí. Ja viem, že sa to hovorí ľahko a možno, že sa nedá prijať každého tak, že, že keď má zlý úmysel, tak si ho aj tak nasťahujem do obývačky a že, e, alebo te, v, tom, v tom obraznom zmysle, ale že, a, že, že človek ako má v sebe niečo, vďaka čomu prekvapí aj toho najhoršieho, že a je, je, minimálne, že je schopný dať mu nádej, alebo že je schopný vidieť v ňom aj niečo dobré, nie len to zlé. A to sú potom veci, že Mm, že, že, že potom sa dejú veľké premeny v živote, že aj tí tzv. Eh, zlí ľudia nakoniec dokážu zo seba eh, ukázať niečo, aj keď nie hneď, tak ukázať niečo, čím prekvapia, alebo že ukážu, že nie sú len zlí, ale že, mm, že, že proste, proste prekvapia niečím veľmi dobrým. <laughs> ale, ale to chce ten čas, no a to ten správny prístup. Tomáš, rozumiem tomu veľmi dobre, verím, že aj naši poslucháči, aj je to, je to krásne naozaj sa takto postaviť do toho stvorenia, do toho pôsobenia. Ja vždycky, vždycky som tak čakal na taký moment v našej politike, že uh, akoby chcel by som vidieť podnet s, e, s, s radou tých, ktorí momentálne majú akoby opraty v rukách, do tej druhej strany na, tak, na takú spoluprácu. Že keď sa na to tak pozerám s takým nadladom, tak eh, si myslím, že keby troška chceli, tak jednoducho naozaj nájdu na tých druhých niečo, niečo dobré, niečo, na čom sa dá stavať, eh, s čím by si mohli vzájomne pomôcť alebo spoločne niečo také vytvoriť. A myslím si, že práve preto, že nie sme schopní vidieť tú podstatu, tak sa nám to nedarí. Mm. No ja, ja by som to možno videl v takom obraze, že, že keď, keď proti sebe bojujú dve strany, tak e, my, my buďme tí, ktorí vždy budú hľadať tú tretiu, pretože <laughs> vždy, keď proti sebe bojujú dve strany, tak to väčšinou nie je boj dobrá proti zlu. <laughs> Pretože premýšľajte nad tým, milí poslucháči. A aj v kontexte toho, čo dnes tu hovoríme, že ja by som možno, že Mário sa ešte dostal k tej téme, ako vravíte, k tej spoločenskej téme, alebo aj téme kultúry a toho, čo sa deje. Veď, viete, že ten rezort kultúry, čo vlastne dneska ľudia na námestiach v Bratislave šalejú, že e, čo vlastne tu pani ministerka akože robí zmeny vo vedúcich pozíciách, no tak e, ja teraz by som sa nechcel konkrétne vyjadrovať k tomu, či robí dobre alebo nie. Až, až tak do toho zase nevidím, ale chcel by som možno, že mm, zvýrazniť tú, tú, tú myšlienku, ktorá vlastne je mne veľmi blízka, že, že a to si vyťahnem jednu z kontextu, že, že teraz keď počujete tú uh, kultúrnu časť umeleckej scény takzvanú, že proste ľudí, ktorí aj seba samých považujú za absolútnu elitu, za a, intelektuálny, kultúrny vrchol spoločnosti, ktorí teraz na tých námestiach aj tam sú, aj kričia, a že, že kultúra má byť slobodná. Že je to veľmi zaujímavý pohľad, že lebo ja si tiež myslím, že kultúra má byť slobodná, že ona prvá má byť slobodná ale že, že teraz ide o to, že ako si definujeme pojem slobody, lebo určite sa zhodneme v tom, že kultúra má byť slobodná, ale že, že, že je sloboda, že môžem si robiť, čo chcem, že aj neviem, v oblasti kultúry alebo divadla, dramatického umenia, že úplne čo chcem, len, len, len aby som mohol potom povedať, že som slobodný, že, Bo ja si myslím, že hromada ľudí tam na tých námestiach, tých umelcov, čo inak sú veľmi schopní umelci, oni, oni že nepoznajú duchovnú abecedu, lebo oni sú možno vynikajúci umelci, volajú po slobode, ale, ale asi, asi sa nezhodneme na tom, že čo je sloboda, lebo, lebo ak, si, ak si slobodu vysvetlím tak, že môžem robiť aj niečo, že, že, le, le, že čo sa mi chce, že aj keď to ničí nejaké hodnoty, základy, na ktorých stojí ľudská spoločnosť, na ktorých vlastne stojí ľudská dôstojnosť, tak si myslím, že toto nie je sloboda, lebo, lebo to je potom seba zničujúci proces a skutočná sloboda si myslím, že je stav, ktorý vzniká iba v nejakom procese vnútorného rastu, vnútorného poznania seba, poznania alebo aj vyššieho zmyslu života. A takto poňatá sloboda potom práve človeku vytvoria nejaké vnútorné e, mantinely, e, lebo, lebo potom na ovoci poznávate, že, že kam vás vedie také a kam vás vedie onaké pochopenie slobody. Že, lebo keď máte to takéto to plitké pochopenie slobody, robme si, čo chceme, ale potom vidíte v spoločnosti, že e, nevera, že deti nemajú rodičov, rozbité manželstva, že keď, keď umenie je, je, je tak rozhodené a tak e, ako keby odtrhnutého od že, že ešte viacej prispieva k tomuto rozvratu e, rodiny, spoločnosti a života vôbec ako takého, tak potom je otázka, že či to bola sloboda, alebo nebolo to vnútorné otroctvo, ktoré sa za slobodu vydávalo a, a, a, a pustošilo všetko, čo sa dá. A, alebo potom máte slobodu, kedy vlastne tým umeleckým prejavom, procesom naozaj pomáhate k seba poznaniu ľudí, pomáhate k vyššiemu zmyslu, pomáhate k tomu, aby vlastne človek poznal, čo chce, mal svoju integritu, aby dokázal utvárať pevné vzťahy, priateľstva, rodinné vzťahy, bol dobrým otcom, rodičom a, a potom zistíte, že, že podľa ovocia, že tak takáto sloboda je asi vyššia. No a ja sa ale tak aj pýtam sám seba, že ak je toto naozaj tak, že po ovoci poznať hodnotu, to ako my chápeme naše jednotlivé pojmy, čo, čo si myslím, že je dobré kritérium, že po ovoci, No, tak, tak potom si kladiem otázku, že, že prečo tam tí umelci tam kričia na tých námestiach, že chcú slobodu, keď, keď však oni ju ničia. Oni ju ničia tým, že klasické diela svetovej literatúry stvárňujú tak, že už, už keď nevedia ako zaujať, tak tam behajú polonahy po scéne, sú vulgárni. Tak tak, tak kam vedie takáto sloboda? Tak keď potom oni kričia, že chcú slobodu a vedú to týmto smerom, no tak potom čo sa čudujú, že, že, že zase sa akoby dostali do, do, do nemilosti nejakej osudovej. Takže ja proste chcem týmto všetkým iba povedať to, že umenie alebo aj, aj dramatické umenie, divadlo, si myslím, že by nemalo akcentovať nejaké aktuálne spoločenské politické dianie a zvýrazňovať teraz, že, že čo si myslí riaditeľ divadla alebo herci o politickej scéne, tak to budú hrať a budú teraz a budú teraz tam, tam baviť svoje publikum svojimi názormi, že, že toto dramatické umenie, divadlo, umenie ako také by malo úplne o všeobecnosti kultivovať človeka a jeho vzťah hodnotám a človek by už potom mal sám si podľa tohoto svojho skultivovaného vnútra robiť názor na danú politickú garnitúru, scénu a proste, že, že to umenie e, v tom minimálne na tej národnej úrovni, štátnej, e, by, by, by malo v podstate byť takto oslobodené a poznesené. No ale keď nie je, tak, tak e, nie, ako by si nevydobilo túto obsiahlosť, tak potom sa nemôžeme čudovať, že, že kvôli takému primitivizmu, že, že nepochopia tí ľudia základnú ako keby podstatu svojho poslania, no tak spôsobujú, spôsobujú napätie. Čiže ja keby som bol minister kultúry a vidím, že sú tam eh, vo vedeniach takýchto inštitúcií ľudia, ktorí vlastne nepochopia podstatu umenia a podstatu svojho daného umeleckého žánru v tomto všeobsiahlom zmysle, no tak buď im dovra, dovravím, že nejak im to skúsim vysvetliť, že m- oni sa musia pozd- pozdvihnúť na to a m- mm, akoby zušľachťovať ľudí na tej všeobecnej rovine a musia im nechať tú slobodu sa potom rozhodnúť, alebo ich vyhodím normálne tiež. No. Ale to by bola zase totalita ale, <laughs> ale naozaj si myslím, že úlohou umenia ako takého, pretože ja sa trošku do umenia vrtám a stále niečo sa snažím robiť ako rezbár, ako pesničkár, ako taký trošku maličký básnik, ktorý svoje básne zhudobňuje a premýšľa nad týmito témami, tak si naozaj myslím, že úlohou umenia nie je e, stať e, v, ako, ako videologickej e, poslušnosti, a, a byť, byť e, a, a reflektovať nejaké politické malicherné dianie, ale naopak stať tej obsiahlosti a takto pomáhať ľuďom. A, a, a z, tohoto, z tohoto uhla pohľadu tak e, určite nie je úlohou umenia ukazovať ten zúbožený stav sveta, hej, že vlastne tú, tú, tú, tú niekedy až úbohosť, v ktorej proste žijeme my ľudia, ale naopak ukazovať východisko k zdokonaleniu. Že toto by si mali predsavzať, predsavziať ľudia, ktorí e, sa, sa hm, točia okolo niečoho tak posvetného ako je, a vysokého, ako je umenie. Ešte raz opakujem, nie ukazovať na, na e, stav sveta a hovoriť, že my vám chceme ukázať, v akom svete žijete a preto vám to ešte aj v divadle dáme na podnose. Veď, veď to všetci vidíme v každodennom živote, že, že kde sme sa dostali. Však každý to vidí v zamestnaní, v práci a vidí to úplne všade. Ale to, čo chýba, to je, to je východisko, to je pohľad ako von z toho. A pokiaľ toto skutočné vedenie e, inštitúcií, tomto národe zatiaľ nerobí, tak proste musí byť vymenené za nejakých lepších. A ja neviem, či sú lepší, možno, že nie sú, možno zase iba prídu ďalší, ktorí urobia tú istú chybu len z druhej strany. Takže neviem, ako to bude, ale prihováram sa za, za takéto videnie veci a som za to, aby aby sloboda v umení nebola chápaná ako, ako príležitosť robiť si, čo chcem, aj keď to ničí a škodí a vedie to k rozvratom rodín a, a k tomu, že človek sa úplne stratí, ale naopak sloboda musí byť jednoducho spojená s, s akoby nastavením k niečomu, čo upevňuje, podporuje piliere spoločnosti, na ktorých to všetko stojí, na ktorých stojíme aj vlastne my sami a naše rodiny a celý tento vlastne celý, te, celá tá katedrála ľudského, ľudského spoločenstva. Takže Mário, toľko k tomu, nech, nech teda nie sme iba nelietame e, v abstraktných obrazoch, ale nech sme aj trochu konkrétni a nech sa dotkneme aj toho, čo dnes hýbe našou spoločnosťou. Tomáš, teším sa už, že odzneli tieto myšlienky tak vo všeobecnosti, lebo mm, nedá sa nič iné len s vami súhlasiť v tomto, že naozaj tá podstata umenia ako keby bola zdegenerovaná a to, čo sa dnes šíri, tak pomáha skôr úpadku ako takému znovu zrodeniu nášho národa a celkovo spoločnosti ako takej. Tomáš, neviem, no v najlepšom by sme to mali asi ustrihnúť. Áno, ja si tiež myslím, že ak, ak teda sa zhodneme, že toto bolo <laughs> najlepšie, tak to ustrihneme a nechajme tieto myšlienky doznieť v nás aj v našich poslucháčoch a hlavne premýšľajme nad tým, čo je sloboda, čo je sloboda v živote, v umení a skúsme aj ten, ten úvod relácie nejako ani nie, že napremýšľať, premýšľať, ale nejak si ho v živote prežiť, aby, aby sme mohli byť možno tým nezachránime nejaký eh, proste, nejaké niečo ťažké, že čo asi bude musieť prísť v nejakej miere na túto zem, ale aby sme každý malou mierou mohli prispieť k tomu, kadiaľ vedie cesta vpred. Tomáš, ja si myslím, že aj v tejto relácii odznelo veľa krásnych a inšpiratívnych myšlienok, ktoré stoja na zamyslenie a myslím si, že keď nad nimi troška pouvažujeme, tak vieme možno troška pozmeniť tie postoje, ktoré v konečnom dôsledku prispejú k tomu, že ak niečo príde k tejto zemi, tak to nemusí byť až také bolestivé a že môžeme jednoducho troška takej viacej plný síl vykročiť v ústretím takým novým začiatkom. Takže Tomáš, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Som a veľmi rád, že sa nám opäť podarilo takto na diálku spojiť a vytvoriť niečo hodnotné. Takže veľká vďaka, želám vám nádherné dni. Ja ďakujem vám, ďakujem aj ja vám. A milí poslucháči, vy prežívajte nádherné dni a budeme sa počuť opäť za niekoľko dní, takže lúči sa s vami Tomáš Lajmona od mikrofónu Mário Kováčik. Máš na perách spev a podviečkavý úsmev a na duši dáš. mi podvánku už sen, môj naivný bluesman, čo chcel byť tak sám. outside